Yslam bilen imanyň näme tapawudy bar? Düşündiňizmi? Ulamalar näme diýýär? Yslam sözi, iman sözi näme diýýärler? Iza ijtema'a näme? Iftaraqa we iza iftaraqa ijtema'a diýýärler. Şu iki söz, hä? Bilelikde bir ýerde agzalsa, hersiniň aýratyn berýän manysy bar diýýärler. We hersi aýratyn agzalanda, näme? Biri beýlekisiniň manysyny içine alýar diýýärler. Düşündiňmi? Düşünikdämi? Näme diýýäs adamlar? Hä? Imana gelmeli, yslama gelmeli diýýäs. Näme? Ikisi bir ýerde agzaldy. Dogry dämi? Ikisi bir ýerde agzalanda hersiniň öz manysy bar. Iman näme? Kalp bilen edilýän amallar. Alla ynanmak, perişdelerine ynanmak, pygamberlerine ynanmak, indirilen kitaplaryna ynanmak, Öleňsoň direljegiňe ynanmak näme? Haýru, şere, takdyryň näme? Allady näme? Takdyra ynanmak. Imanyň näçe sütüni bar? Alty sütüni bar. Näme? Iman etmeli, yslam etmeli diýlende nämäni göz öňüne tutýar ulamalar? Ýagny imanyň rükünleri. Gaýyby zatlar, gaýyp zatlara ynanmaly. Yslam diýenlerinde näme göz öňüne gelmeli şu taýda? Yslamyň bäş sütüni, namaz okamak, zekat bermek, haj etmek, roza etmek. Emma, adamlar imana gelmeli diýýär. Yslamy aýyrdyk. Yslamy diňe imana gelmeli diýdik. Onda näme? Yslamyň manysynam içine alýar. Ýagny ynanmalam we amalam etmeli. Düşündiňmi? Ýa-da adamlar yslama gelmeli diýemde imanyň manysynam içine alýar. Düşündiňmi? Imanyň et imanyny tapylmaly zatlaram tapylmaly muslimde we yslamyň bäş rüknünem edilmeli. Tapawuda düşünikdämi? Ikisi bile agzalanda hersiniň öz manysy bar. Ikisi aýratyn agzalanda, hersi bir özbaşyna agzalanda bir-biriniň manysyny içine alýar. Düşündikdämi? Näme? Ikisi bile agzalanda imandan göz öňe tutulýan zat näme? Gaýyp zatlara ynanmak, Alla ynanmak, perişdelerine ynanmak, pygamberlerine ynanmak, kitaplaryna ynanmak, näme, öleňsoň direljegiňe ynanmak we näme, kaza-kadara ynanmak. Şuňa imanyň alty rükni diýilýär. Şuň haýsam bolsa birini näme, biri ynanmasa ýa şübhelense käfir bolýar. Düşündiňmi? We yslam diýleninde näme, bile gelende yslamdan göz öňünde tutulýan zat hem yslamyň bäş rüküni bar, bäş sütüni bar. Näme kelime-i şahadany aýtmak, namaz okamak, zekat bermek, haj etmek, roza tutmak. Emma diňe biri agzaldy. Näme? Imana gelmeli diýlende yslamam içine alýar. Diňe ýaňky zatlar ynanyp beýleki zatlar et. Ikisi bir ýerde agzalsa, hersi näme? Aýratyn many berýär. Iza ijtema'a iftaraqa. Wa iza iftaraqa ijtema'a. Düşündiňmi? Hersi özbaşdak agzalanda, ýani iman diýlende, ijtema'a, yslamyň manysy hem içine girýär. Ýa yslam diýlende, imanyň manysy hem içine alynýar. Ýaňkam näme? Netijede näme çykýar? Imanyň hem alty rukny bar eken, yslamyň hem bäş rukny bar eken.